для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. лежав душевно і фізично спустошений. Пустота була у серці, у мозгу, ні в одній думки, ніякого чування, одна чорнота, як у бездані. Потім яна почала заповнятися нічим бридким, здалося, щось живое і слізке повзло у душу, забруджувало тіло. Я довго не розумів, що це таке, тільки відчував, що нема сили супротивлятися – і бязвольна чакаў, калі яно выявіць сябе гэтае слізкае і агіднае. Што ж яно такое? І раптам яно прыйшло, гэтае вызначэнне вырысавалася на яе днішым у свеце словам «здрада». Але «здрада». здрадзіў самому дарагому і светламу, што было ў маім жыцці. Калі гэта дайшло да свядомасці, я, відаць, застагнаў. Яна, Антаніна, хацела абняць мяне. «Не трэба!» – у роспачы крыкнуў я. «Фу, дурань які, а яшчэ жанаты!» Пакрыўджана фыркнула яна, саскочыла з ложка і выбегла з палаты. «Фу, Раніцой я так настойліва патрабаваў, каб мяне выпісалі, што ваенну рач не стаў затрымліваць. Я не хацеў бачыць яе гэтую кошку, хітрую прытворшчыцу, якая выдавала сябе за увасабленні чысціні, шчырай дружбы, а на самай справе... Ах, безумоўна, я не першы ў яе. Успомніліся пісьмы, пра якія яна казала. Ад гэтай думкі рабілася яшчэ горш. Але што з таго я? Я сам безвольны, нікчэмны чалавек ануча, я здрадзіў Сашы у такі час. А няма большай душевнай пакуты, як адчуваць сябе здраднікам. Я ўзненавідзіў сам сябе, не знаходзіў месца занятку. Мяне раздражнялі байцы, асабліва іх размовы пра дзяўчат, пра жанчын, пра жанчын. А калі яны аднойчы прыгадалі Антаніну, я накрычаў на іх, а потым мне здалося, што яны пра ўсё здагадваюцца. І я пачаў баяцца іх сваіх падначаленых. Мне хацелася, каб бясконца наляталі немцы, каб смерць увесь час вісела над галавой, можа тады я знайшоў бы хоць які-небудзь спакой. Але як на злосць дні былі хмарныя, падаў снег, і мы больш сядзелі ў зямлянках, займаліся тэорыяй палітвучобай. Свайго настрою я не мог схаваць ад пільных вачэй камісара і камбата. Сеўчынка неяк сказаў: «Па-мойму цябе не далячылі Шапятовіч. Можа табе варта вярнуцца назад у санчасць. Я спалохаўся. Вярнуцца туды, бачыць гэтую жанчыну, гутарыць з ёю. Што вы, таварыш старшы лейтенант, я зусім здаровы, плячо загаілася, настрой, гэта так, сям'ю ўспамінаю. Ну, глядзі, не вешай носа, сям'ю ўспамінаю. Ох, успамінаю, але як... Здрада яна варушыцца ў сэрцы, як нейкая ліпучая гідная істота. Але гэтая пакута здаецца нязначны параўнанні з тым, што яна нарадзіла. Раптам я пачаў прыкмячаць, што думаю пра Сашу не так, як дагэтуль. яна гэтая праклятая тоня пахіснула маю веру ў шчырасць у чысціню адносін у каханне якое мацней за смерць у галаву назойліва лезуць розныя недарэчныя гісторыі аб жаночай нявернасці здрадлівасці я чуў іх сотні ад сваіх сяброў тэхнікуме і тут у арміі тады я пярэчыў лаяўся ледзь не кулакамі даказваў што гэта не выдумкі цынікаў, паэтызаваў жанчыну, а цяпер сам апынуўся ў палоне гэтага бруду. Думаючы пра Сашу, я адчуваю рэўнасць, горшую за тую, якую некалі адчуў, пайшоўшы ад яе, калі яна не была яшчэ маёй жонкай. Я разумею, як гэта нізка, пошла, пачварна. Я сам нягоднік, здраднік і раўную яе. Да каго? Чаму у такі час яна ў няшчасці ў няволі ў палоне, а я... О, Божа, здаецца, я трачу рэшткі цвярозага розуму. Але што рабіць? Як вярнуць ранейшую душэўную раўнавагу? Тады я думаў толькі пра адно, чуваў толькі адзін боль. Цяпер чорт ведае, што робіцца ў маёй дурной галаве. Ні разу за год не ўспомніў я таго, што Маладога настаўніка, здаецца, Лялькевіч яго прозвішча. А цяпер ён увесь час стаіць у маіх вачах, я бачу яго пераможную зняважлівую смешку, такую, як тады на валейбольнай пляцоўцы. А мінулую ноч сасніў, што ён абнімае, цалуе Сашу, а я стаю, як здранцвела, не магу зрушыцца з месца і толькі плачу. Чарняк раніцой казаў, што я плакаў у сне на ўзрыт. пачынаю ненавідзець яго лялькевіча, малазнаёмага мне чалавека, разумеючы ўсю дзікасць і недарэчнасць свайго пачуцця. Можа, ён недзе на фронте, ранены, можа, забіты ўжо даўно, а я... Не, са мной робіцца нешта нядобрае, і пакуты мае мацнеюць ад таго, што я не магу расказаць пра ўсё гэта нікому нават сеню, ледь набраўся сілай смеласці, каб запісаць у дзённік, запісаў і спалохаўся. Баюся пакінуць шытак у зямлянцы, хоць раней пакідаў смела, упэўнены, што пасля таго выпадку з мухам ніхто з байцоў не палезе ў мой ранец. Ах, можа лепш вырваць гэтыя аркушы. 23 лістапада Скажы мне, Петя, чаму ў цябе такі настрой? А чаго радавацца? Немцы пад Масквой. Усё можа здарыцца. Тады мы апынёмся ў пасцы, у ледзяной пасцы. Не ведаеш, не падабаюцца мне твае думкі. Ты кандыдат партыі, камандзір, камандзір, Такі настрой у нашых умовах перастае быць прыватнай справай май на ўвазе. Ідзі скажы камісару. А што ты думаеш? І скажу. Я здзіўлена паглядзеў на сеню. Сур'ёзна ці жартуе? Не. Ён глядзеў на мяне сваімі разумнымі чорнымі вачамі пранікліва, быццам хацеў зазірнуць у самую душу ці як варажбіт чарадзей прачытаць усё на твары. А можа, адкрыць табе душу? Навошта, каб ты мой лепшы друг думаў, нібы я спалохаўся становішча на фронте? Не, я не баязлівіцца ў перамогу веру гэтак жа, як і ты. Ад іншага няма спакою маёй душы. Але ці разумееш ты, што... Нічога падобнага ты яшчэ не перажываў, думаеш усё аб сусветных праблемах, высокіх матэрыях. Мае перажыванні пакуты могуць здацца табе нікчэмнымі, вартымі смеху, і тады мне будзе яшчэ цяжэй, думаў я. Праўда, я не веру, што ты стаў такі панікёры песіміст. Занадта многа ў цябе любві, каб ты мог страціць веру ў будучыню любви здзівіўся я да чаго да ўсяго да жыцця радзімы да блізкіх да жонкі я ледзь не застагнаў знянацку ён дакрануўся да самага балючага месца таму і цяжка што люблю хто не любіць таму, што таму ўсё роўна. Мне ўвесь час здаецца, што зусім іншае прыгнятае цябе. Так паводзіць сябе чалавек, які зрабіў нешта благое, у каго нячыстае сумленне. О, гэты хлопчык можа ўсё зразумець, але прызнацца яму я ўсё роўна не магу. Мы сядзелі ў зямлянцы. Сеневы падначаленыя разлік дальнамера працавалі на кухні. Скупое святло палярнага дня цадзілася праз шыбачку ў дзвярах і падала на твар гаспадара. У яго дзіўны твар у апошнія дні залішне шчаслівы для такога часу. Можа, таму я і не мог расказаць яму свае таямніцы, як расказваў раней. Мяне раздражняў яго твар, незразумелая адзнака шчасця на ім. Чаго радавацца? Калі нават быць самым вялікім аптымістам, то ўсё роўна радавацца няма чаго. Слухай, Сеня, чаму ты такі? Які? Ты, а чорт цябе ведае, які? Быццам адзін ты ведаеш, што заўтра канец вайне твар блішчыць, як намаслены блінец. Ён засмяяўся і перасеў да мяне на нары, абняў за плечы. Ты добры друг, Петя. Я радуюся, што ў мяне ёсць такі друг. Аднаму табе я магу сказаць, чаму я такі. Але дай слова, што ты нікому. Я быў калі-небудзь балбатуном, бы і ў дзённік свой дурацкі не пішы. Я хачу, каб гэта было толькі маёй тайнай. Мне цяжка было даць слова, што я не запішу нашай размовы, акрамя таго, мяне крыху пакрыўдзіла, што ён назваў мой дзённік дурацкім, і я змоўчаў. І ён таксама доўга маўчаў, ці то чакаў майго клятвеннага слова, ці думаў, можна мне даверыць тайну ці не. Музыка Потым трасануў мяне за плечы. Я скажу табе дзіўную рэч, у якую ты, напэўна, не паверыш. Я закахаўся. Закахаўся? Паўгода ён не бачыў вочы ніводнай дзяўчыны, бліснула думка, ніводная крамя... Няўжо... Ужо што ж гэта такое робіцца? З кожным днём мне не лягчэй. Сапраўды, я чуў сябе гэтак жа кепска, як адразу пасля той недарычнай гісторыі, якая прынесла мне такія пакуты. Прайшло паўмесяца, і перажыванні мае нібы пачалі прытупляцца, і вось табе на. Ты здагадвайся, у каго? — Няцяжка здагадацца. Антаніна? Але. Я рыска падняўся, скінуўшы яго руку з пляча. Яна не варта твайго кахання. Ён схапіў мяне за каўнер кажуха, быццам спалохаўся, што я выйду і пакіну яго аднаго, нічога не растлумачыўшы. Не варта? Чаму не варта? Хоць не, не трэба, нічога не кажы. Ён адштурхнуў мяне. Я не жадаю нічога слухаць, я кахаю і мне хораша, і я нічога не хачу ведаць. Ты, магчыма, пачуў там нейкія плёткі, калі адна жанчына і гэтулькі мужчын навокал. Заўсёды будуць плёткі, але я не хачу іх чуць. Я, магчыма, ніколі не скажу ёй пра сваё каханне, не прызнаюся, Яна, відаць, кахае каго іншага, выйдзе замуж. Што ж, я пажадаю ёй шчасця. І калі-небудзь вызвалюся ад свайго э, пачуцця, можа здарыцца. Усё здараецца ў жыцці, што мы прыйдзем адно да аднаго, што раптам абодва адчуем. Але цяпер я не думаю пра гэта. Гэта. Мне хораша ад майго кахання, яно напаўняе, прыгожвае маё жыццё, і я не жадаю, каб яго разбурылі раней, чым трэба. Я прашу цябе, прашу, як друга. гаварыў горача, доўга, і ўсё, што сказаў, немагчыма было запомніць. Я ўражаны, утрапёна стаяў з другога боку халоднай чыгуннай печкі і думаў пра сваё. Не, цяпер гэта не толькі маё, мая тайна, але яна закранае іншых людзей, дарагіх мне людзей. Гэтая жанчына як прывід, што стала не толькі паміж мной і Сашай, але таксама вось паміж мной і лепшым другам маім. Па сутнасці, яна разбурыла нашу дружбу, бо цяпер мы ўжо ніколі не будзем такія шчырыя адзін перад адным, якія былі дагэтуль. Я са страхам думаю, што магло б здарыцца, каб я ўсё расказаў яму, як бы ён паставіўся да гэтага. А мяне так цягнула расказаць, але кожны раз мяне стрымліваў яго вясёлы ўзнёслы настрой, яго шчаслівы твар. Што ж, няхай астаецца са сваім уяўным шчасцем. Праўда, я крыху затуманіў гэтае шчасце, Ён нічога не хацеў чуць пра Антаніну, але на сэрцы безумоўна стала трывожна. І пасля гарачых слоў ён не стрымаўся, каб не спытаць: А што ты чуў? Чаму яна не варта майго кахання? Ай, кажуць, яе кахае начальнік боезабеспячэння. Я знарок назваў самага прыгожага і цікавага афіцэра. Сенне засмяяўся. Кахае! Да яе, можа, десяткі чалавек кахаюць, і што з таго? Хіба простое, што яе кахае нехта іншы, не магу кахаць я? Я ж нічога не патрабую за сваё каханне. Мяне здзіўляе твая логіка, Пятру. Не варта. Не, я разумею, ты чуў нешта бруднае. Цынікі ёсць, сам ты некалі казаў, і зайздроснікі. Але для мяне яна самая прыгожая, добрая, чыстая, і я нічога не хачу ведаць, а калі пачую, што ўсё адно не паверу. Наіўны хлопчык, некалі я быў такі, і мне зрабілася крыўдна і горка ад таго, што цяпер я чуваю сябе горшым, чым быў яшчэ зусім нядаўна. Музыка першага снежня. Майстры рамантавалі гармату, і Севчынка паслаў мяне з пакетам на капэ дывізіёна. Здаўшы пакет, я ішоў назад, не спяшаючыся. З цікаўнасцю аглядаў горад, ён даўно вабіў мяне, хацелася зазірнуць ва ўсе яго куткі, каб даведацца, як жывуць людзі ў вайну пры амаль штодзённых бамбёжках. Усюды сляды разбурэнняў – руіны дамоў, папялішчы засыпаныя снегам. Але горад жыве поўным жыццём. Прыкметы гэтага жыцця я бачыў на кожным кроку, яны прыемна ўражваюць, нараджаюць упэўненасць і спакой. Са здзіўленнем спыніўся я перад трохпавярховым домам, адна палавіна якога была разбурана, ў другой жылі людзі. Гардзіны на вокнах, вазоны – В оконном проеме лесвичной клетки, где тырчали рештки поломанной рамы, показалась жанчына. Повесила на подоконник дывановую дорожку, почала выбивать пыл. Мне сдалося гэта дивом. Полдома знесена войной. Сёння-завтра сюды можа пацэліць другая бомба, а людзі выбіваюць пыл са сваіх рэчаў, наводзяць чысціню. ЗВОНОК чыны расчырванелы ад марозу прайшлі міма адна штурхнула мяне плячом варона зловіш сержант зарагаталі а потым школа Я не адразу нават зразумеў, што за гоман, пакуль у будыніне на другім баку вуліцы не адчыніліся дзверы вялікая чарада дзяцей пераважна хлапчукоў не высыпала на двор. Звычайныя вучні, такія ж, якім колькі год назад быў я сам. Адзін выехаў з дзвярэй на плячах у свайго сябра. Другі піхнуў дзяўчынку ў снег, трэці падбег да мяне смела спытаў: "Сержант, гільза аўтаматная ёсць?" "Не гільзы ў мяне не было. А вінтовачныя дабытваўся хлапчук. Няма, А з чаго ты страляеш? З пушкі. А, а, а з якой? З зенітнай. А, расчаравана працягнуў ён, махнуў рукой і пабег даганяць сяброў. Я пашкадаваў, што не мог даць яму якой-небудзь гільзы. Можна было б завесці гаворку і распытаць, як ён жыве тут. На другой вуліцы я сустрэў групу англійскіх маракоў. Паважныя, амаль усе высокія ў берэтах з люлькамі, яны нагадвалі герояў з кніжак пра марскія падарожжы, якія я любіў чытаць у маленстве. Я ўпершыню ўбачыў жывых англічан не ўтрымаўся, каб не прайсці крыху следам за імі, услухоўваючыся ў чужую мову. Яны звярнулі на мяне ўвагу, і адзін з прыязнай усмешкай працягнуў вялікую сігару. Чырвонармеец з тэрмасам у руках шпарка прабег міма, абыякава прывітаўся, потым спыніўся, паклікаў мяне даверліва паведаміў: "Піва хочаш? У сталаўцы камбіната піва даюць". Я пайшоў за ім у вялікай халоднай зале, дзе большасць вокнаў забіта дошкамі, ад бамбёжак павыляталі шыбы. За півам стаяла чалавек 30 мужчын і жанчын. Набраць піва ў тэрмас другу майму не далі. Але дазволілі нам, вайскоўцам, без чаргі атрымаць пакупку гэтай гаркаватай вадкасці, якую я выпіў з вялікай салодай, хоць раней не любіў. Я затрымаўся ў сталоўцы, каб паслухаць, пра што размаўляюць людзі цывільныя, рабочыя, жанчыны – які ў іх настрой. Але нейкі стары недаўразычліва спытаў: « Што? Яшчэ хочаш, О не дамо, Нябось 100 грамаў кожны дзень маеш. А я забыўся ўжо, як яна пахне, дарагая, хоць піўка панюхаю. Мне стала сорамна. Я хуценька выкаціўся на вуліцу. Сапраўды, Дзён пяць назад нам пачалі выдаваць па 100 грамаў гарэлкі ад цынгі, як тлумачыць спірын. здарылася больш за гадзіну да адыходу кацера на той бераг, і я зноў пайшоў у горад. І тут, у самым цэнтры каля пяці вуглоў, мяне захапіў на лёд. Раптоўна непрыемна зараўлі з усіх бакоў сірэны паветранай трывогі. Я падумаў, што яны больш наганяюць жудасці, чым бомбы. Спачатку на пустых вуліцах зрабілася многалюдна. Людзі беглі, клікалі адзін аднаго. Старая жанчына крыкнула мне «Бяжы за мной! Сховішча там, у двары!» Але я не думаў хавацца. Мне здавалася, што зенітчыку сорам налезці ў нейкую шчыліну. Страху перад самалётамі я даўно ўжо не адчуваў, і таму па прывычцы пачаў шукаць іх у небе, каб адначасова паглядзець збоку, як страляюць нашы. Выбухі снарадаў убачыў адразу – а самалёта ўгледзець не змог. Няўжо разрывы так далёка цэляў. Вось жа партачы лаяў я ў думках сваіх сяброў. Thank you. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна, трывожнае шчасце. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.